Beste ugaztun edo delako mamiferetaik berresten gutien ezaoi garrietaik bat da, Moskoraldi baten bihamen latza. Hots, bihandi izatia. Doian egoiten ez edo egun lusetako martirio bat bizitu beharko du edo begizako trukak edien hunen gaintitzeko. Ezagutu ditut seioski egoskitzen hasi aitzin, oli eta zumbait gaintitzen zutienak, gizahorez omen, estomaka gizen ez tapizatuik izanki, ez peitzen alkola odolialat igaiten. Halabazen eta ezpazen. Frank Sinatra, kruner mafioso eta bestazaliak betruka eba zian. Haek, oliua baliatzen zian ebai, ekilore oliua hai gehitzen zian tomate saltza, piperbeltz eta gori, gatz, zitru eta konak zurrusta bat. Uduiz, astelehen beltz hoik estia egunkuak, ezen, Jezu Kristo agertu beno ehun bat urte lehenago, istoialai idazle eta naturalista zen Plino Sahara deitzen zen eromatarrak ber arenkoak aipatzen behitzutian ordukoz. Arenkoa aipatzen eta elkibidee proposatzen historia naturaliz librian, bestiak beste. Huna zer zion, hartu kanari bat, txoia, hastureli batekin buian geo geho egin sakotipi bat bulhar ezureko larian, hantik atentzione handiz sar ehi bat eta lahardeki. Geho, olio heakian ezar kia agertu arte. Bialdiak minuta pae batez frigitu, piper, gatz eta hotik sar. Istoiako librietan ez da agertzen errezetahunek zerbaitetako balio izan dianez ala ez. Alkohol gaintitziak gaizki usten bagutu, elhezu maiten gaintitziak e ondoio bardintziak yken ahaletzazke. Hoidiotzen eta igan-igante goiz batetako yuskal irratietan entzun mesak, ahua utzi beiteit ahlako gozo drole batekin. Adiskide dugun Txipri arbelbiden pedikia zainiz pedikihoi hitzezit zuintzen ez deiziet heben aipatuko. Bena labirbiltzeko erran dezagun PMA delakuaz aizela. Ez zitzaion untsa juiten. haur batek eredu heterosexuala errespetatuz aita eta ama bat behar zutiala behitzion. Drole egin deitoren entzutiak, ezen, nula daki haur batek atxuru toki aita eta ama beharzkuak zaitzola, jakunez, erailiak ez tiala haurik beraz ez dakiala zer den haru baten jaikitzia eta zuinen haen beharrak. Gainera, paradoxalake ikusten ditut eran hoik, ezen, erailiak sinesten behitu, Maria ama izan zela gizon batekin harreman seksualekuken gabe. Ez ote zen hoie PMA gizako bat? Bon, bego hortan, bena aleike, bestei pediku egiten hasi beno lehen, bakotxa hasda dila be bortaitzinean erhastatzen ezen alkohol sobeak astelehen latzak ekarten balin badutu, dogma sobeake halakuak ekarten beitutu. Ale, goe itopa!